languages. 6. 6. Lire et écrire. Lire et écrire. Je lis. Je lis. Je lis une lettre. Je lis une lettre. Je lis un mot. Je lis un mot. Je lis une phrase. Je lis une phrase. Je lis une lettre. Je lis une lettre. Je lis un livre. Je lis un livre. Je lis. Je lis. Tu lis. Tu lis. Il lit. Il lit. J'écris. J'écris. J'écris une lettre. J'écris une lettre. J'écris un mot. J'écris un mot. J'écris une phrase. J'écris une phrase. J'écris une lettre. J'écris une lettre. J'écris un livre. J'écris un livre. J'écris. J'écris. Tu écris. Tu écris. Il écrit. Il écrit.